บุ๊กทูหกสิบเจ็ดชซสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง pronume posesive ดย pronume posesive ดยแว่นตา Occhialarii. Occhialarii. เขาลืมแว่นตาของเขา Și-a uitat ochelarii. Și-a uitat ochelarii. เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Unde și-a pus ochelarii? Unde și-a pus ochelarii? นาฬิกา Ceasul Ceasul. นาฬิกาของเขาเสีย ceasul lui este stricat Ceasul lui este stricat. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง ceasul atârnă pe perete Ceasul atârnă pe perete. หนังสือเดินทาง pașaportul pașaportul เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย și-a pierdut pașaportul și-a pierdut pașaportul แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน unde și-a pus pașaportul unde și-a pus pașaportul พวกเขา ของพวกเขา ei al lor Ei. Al lor. เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ copiii nu își pot găsi părinții Copiii nu își pot găsi părinții. แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว dar iată vin părinții lor Dar iată, vin părinții lor. คุณ ของคุณดุมนาวอสตร์อัลดุมนาวอสตร์ดุมนาวอสตร์อัลดุมนาวอสตร์การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิวเลอร์คุมอาฟอสต์เอ็กซ์คูร์ซิอาดุมนาวอสตร์ดอมนุเลมิวเลอร์คุมอาฟอสต์เอ็กซ์คูร์ซิอาดุมนาวอสตร์ดอมนุเลมิวเลอร์ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิวเลอร์ Unde este soția dumneavoastră, domnule Müller? Unde este soția dumneavoastră, domnule Müller? คุณ ของคุณ Dumneavoastră, a dumneavoastră, Dumneavoastră. A dumneavoastră. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณสมิธ cum a fost excursia dumneavoastră, doamnă Schmidt? Cum a fost excursia dumneavoastră, doamnă Schmidt? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธ Unde este soțul dumneavoastră, doamnă Schmidt? Unde este soțul dumneavoastră, doamnă Schmidt?